Hajmo, braćo moja draga i cini sestre, hajmo iskoristiti ovu priliku da obnovimo ugovor s našim gospodarom. Svi mi, evo ja prvi, tako mi Allaha, da grijesi smrdi. Hvala Allahu pa grijesi ne smrdi. Da grijesi smrdi, ja bi smrdi oko viteška deponija. Toliko grijeha imam. Ako ja, ako je Fendija, imam toliko grijeha, šta mislite koliko drugi imaju? Imamo ih svi, tu je pointa. Boži poslanik kaže svi ljudi griješi, ali su najbolji oni koji se kaju. Hajmo iskoristiti ovaj period dok nema anamo njih, dok su svezani. Hajmo okrenuti novu stranicu u životu. Koliko je stvari, hajmo biti otvoreni. Hajmo biti otvoreni. Koliko je toga što radimo, znamo da ne smijemo to raditi, da nam je Allah zabranio, a mi to činimo. Koliko je stvari koje su nam naređene, pa ih ne činimo. Musliman, Može li musliman dozvoliti da u toku dana ne klanja namaz? Musliman može svašta dozvoliti, ali da prođe namaz, da ne klanja, ne može nikako. Hajmo, obnoviti ugovor. Pogledajte samo tri nagrade koji nas čekaju kod Allaha ako se pokajimo. Ja, Rab, tako mi Allaha. Kada bi ljudi znali šta ih čeka u pokajanju, svi bi se pokajali. Prva stvar, Allah obećava da oni koji se pokaju oprostit će im grijehe. Kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ovi koji ste neki grijeh učinili, nemojte gubiti nadu Allahu milost. Allah će sve grijehe oprostiti. Znači Allah sve prašta. Šta god da si radio, popio 16 cisterni viskija. Allah će ti oprostiti ako mu se pokaješ pokro pola večerski. Vrati ljudima što si ukro, pokaj se Allahu i Allah će ti oprostiti. Slago 1864 puta. Pokaj se Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će ti oprostiti. To je prva, Allah ti oprostio. Jel neko ima da se ne boji momenta, kaže uzvišeni Allah na sudnjem danu će biti rečeno čovjeku Iqra kitabek uči svoju knjigu, čitaj. će ti se pred svim ljudima knjiga i kaže ovo, ovo je on radio. Kada ga niste vidjeli u kući, kada spusti roletne, to je radio. Vi ste mislili da je dobar, on je to radio u kući. Svi ćemo čitati svoje knjige. Zato sad da se pokajimo. Prvo, Allah će oprostiti. Drugo, Allah voli one koji su se pokajali. Do juče bio u Jarku, popio konjaka, samo Allah zna koliko. On čisti dole sve one prodavnice on samo uzima rakiju. Ali kaže, od sutra prestajim. Allah ga od sutra voli. Do juče je bio proklit. Danas ga Allah voli. Kaže uzvišeni Allah. Inna Allahe yuhibbu tawabin. A Allah voli oni koji se pokaju. I zadnja, najveća nagrada. Da ti Allah tvoje grijehe na sudnjem danu pretvori u sevape. Allahu, dragi, kolika je tvoja milost. Kaže uzvišeni Allahu suri Furqan 70. ajet, a oni koji nakon što su radili grijehe, pokaju se i vjeruju i rade dobra djela, Allah će njihove grijehe pretvoriti u sevape. Allahu, dragi, kolika je, njegov, kolika je milost našeg gospodara. Zato kažem, iskoristimo svi zajedno ovaj mjesec okrenimo novu stranicu. Svi mi znamo šta mi radimo ono što ne bi trebali raditi. Ne treba navoditi primjere. Gospodaru, kajem ti se. Vraćam ti se. Kucam na tvoja vrata koja su 24 sata otvorena. Prihvati moje pokajanje. Neću više nikada to činiti. Istinski se kajem. Prihvati moje pokajanje.